53. pitanje. Imam problema sa niskim pritiskom i prilikom napaštanja propuštenih dana, Ramazana, često se desi da moram prekinuti post. Da li moram da napustim onda i taj dan koji sam prekinula, odnosno da umjesto jednog treba da postim dva dana? Draga sestra, da te Allah izliječio, samo jedan dan dovoljno da napostiš Pa Allah zabranio nama kamata. Kako će primiti od nas kamata? Ti si dužna samo jedan dan. Razumijeti? Pa nadoknadiš jedan dan. I čak kad pokušavaš da napustiš ovaj dan koji si, nisi mogla da, da pustiš, pa nisi mogla, razumijem, zbog bolesti imaš si opravdanje. Kad imaš mogućnost, napustiš da te Allah pomogne. Amin.